Mad Dogs no beat é hit. Cheguei no baile e a tropa tava na treta. Competição de quem mais joga a rabeta. Vai destrava de costas, destrava de frente, vai. Recarrega o pente, entra pra linha de frente. Se prepara pra atacar. Um, dois, três, vai! Atira igual o ponto 50. de raba violenta. Rebola, tu senta que eu sei que tu aguenta. Engatilha e mira, metralha de raba. Tira 1.50, no 170 a velocidade aumenta. Engatilha e mira, metralha de raba violenta. Rebola, tu senta que eu sei que tu aguenta. Engatilha e mira, metralha de raba violenta. na costa, tá? Cheguei no baile e a tropa tava na treta. Competição de quem mais joga a rabeta. Vai destrava de costas, destrava de frente, vai. Recarrega o pente, entra pra linha de frente. Se prepara pra atacar. Um, dois, três, vai! Atira igual um ponto cinquenta No 170, a velocidade aumenta Engatilho, mira, metralha de raba violenta Rebolado, senta que eu sei que tu aguenta Engatilho, aguenta, né? metralha 150, no 170, a velocidade aumenta, engate e mira, metralha de raba violenta. Rebola, tu senta que eu sei que tu aguenta, engate e mira, metralha de raba violenta. Metralha de raba, metralha de raba, metralha de raba violenta. Um, dois, três, vai, atira igual um violenta. Mad Dogs no beat? Já sabe, né? <laughs> é hit.